السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فيا إخوة في اتباع الكتاب والسنة وطلب العلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد يحملك الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسالة سلامكم كنا صلى الله عليه وسلم نقوسيني فموجة يوسى نفسي أنبوك katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo la hadithi wiki iliyopita tulikuwa na hadithi ya 11 12 na 13 katika hiki kitabu cha al-arba'un an-nawawiyya na leo باذن الله tunaingia kwenye hadithi nambari نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماع رواه البخاري ومسلم. اي نعم. الحديث الرابع عشر حديث يا من النبي hadithi nambari 14 lakini kabla ya kuanza hadithi waislamu tukumkeni kumwasibu katika mwezi wa ramadhani mwezi ambao una kheri nyingi kheri ambazo tusipochuma mwezi wa ramadhani hatuwezi kuchuma siku zingine sasa watu wajaribu kukumbua kwamba wao katika mausimu ya kheri wako katika msimu wa kheri msimu ambao wao ni watu wa kutuma msimu ambao ni wao kuchuma kutekeleza ibada za aina mbalimbali kwa hiyo mwezi aqalu shay basi nyoyo ziwe laini nisipokuwa laini katika mwezi wa ramadhani nyoyo sijui ni mwezi gani tena itasikia hizo nyoyo kwa laini sasa kuna hali ambazo zinaonekana si hali za sawa si hali za sawa kuonyesha watu hakuna tofauti yoyote inayoonekana kwao baina ya mwezi wa ramadhani na mwezi mwingine sasa tujaribu kukumbukeni kwamba tuko katika mwezi wa Ramadhani na sisi tujitahidi katika utekelezaji wa ibada katika utekelezaji wa ibada kadhalika ah, miongoni mwa ibada kusoma sana Qur'an tujitahidi kusoma Qur'ani kwa ajili ya ku kutafuta thawabu thawabu za Mola wao lakini hii ni ibada hii ibada lazima muislamu afanye katika hali ya usahihi sasa huwezi kufanya katika hali ya usahihi isipokuwa mpaka usikilize zile hukumu ambazo zinahusiana hii ibada sasa kuna na durusi ambazo zinawekwa kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani zinawekwa kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani wa muislamu ambao unaita kaheri lazima uhudhurie sasa unafunga fungaje kama zile hukum au zijuu yani unaofunga unafunga vipi ile kufunga katika mazingira ya usahihi hali yake inakuwaje kwa sababu kusema mwenyewe unaweza kuchukua kitabu kasoma hamna darasa zinawekwa kwa nini tusikae kwa ajili ya kusikiliza lao ile ibada yako ifanye katika hali ya usahihi na kupata thawabu mbele ya Mola wako Subhanahu ndio maana tunasema kila siku kwa watu wasijalie dini kuwa ni kitu cha ziada katika maisha yao bali waone maisha yao ni dini kile wanachokifanya kiwe kina taalla kina dini yani mtu asije kuona kwa bwana ah kama nina kitu fulani tu bwana jambo la dini nilipati pembeni la maisha ya Muislamu hayako hivyo bali inabidi vitu vingine upaki pembeni lakini mambo yanayohusiana na dini yako yawe mbele hivi ndio unavyotakikana muislamu kuwa sio jambo la dini yeye ndo anakuja kuliweka mwisho yaani mfano tukisema swala sadaka mtu anafikiria kwa bwana basi inaonekana kila kitu yametuweka vizuri kwa hiyo kama uh, ile bajeti ya siku imeisha basi jambo la dini yeye anaona kwamba tayari kwa kiye la kama aende hivyo kwa nini ukifanya hivyo hana hata tungepeleka dini ya Allah mbele kwa lazima uone kwa katika bajeti zako lazima kuwa kuna bajeti ya dini sio ukae alafu baadaye useme mbana simu ilikuwa na muda ndio nikae darasani hapana wewe inabidi vitu vyako upunguze ili ukae darasani kwa ajili ya salama yako lakini kwa yule mtu ambaye ana moyo wa mazingatio moyo ambao yeye anahitaji salamu mbele ya Mola wake kwa sababu haya ni mambo ya imani mambo ya imani kuna baadhi uh, ya watu kama uambie vipi basi mioyo yao imeshakufa mioyo yao imekuwa ni maiti yani kama izungumzishe vipi haiwezi kitu chochote kile kwa sababu tayari tayari imeshakufa bali kufikia hatua wamekuwa ni viziwi wamekuwa ni vipofu hata kama iwe vipi basi yani hapo walipofikia wamefikia hiyo Allah amegawa watu hivyo lakini kuna watu ambao wanajitambua kuna watu ambao wanaona kabisa kwamba kweli ninavyoambiwa kitu fulani nakosea anajua kabisa kwamba nimekosea na inabidi nijirekebishe huyu ndiyo ambaye anatajiwa kheri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tunarudi kwenye hadithi hii hadithi nambari 14 ni hadithi ya Ibn Mas'ud ambayo anasema Ali ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath طيب الذات والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود كتب ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال حقيقه يا ابن مسعود amesema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم amesema mtume sallallahu alayhi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin haihalaliki damu ya mtu muislamu la yahillu damu mri'in muslimi haihalaliki haiwi halali damu ya mtu muislamu illa bi ihda thalath isipokuwa kwa moja katika mambo matatu illa bi ihda thalathin isipokuwa pamoja katika mambo matatu atajibu za yule ambaye amefanya kitendo cha ndoa katika ndoa sahihi halafu akawa mzinifu yeye tayari ameshafanya tendo la ndoa kwenye ndoa ambayo ni sahihi halafu akazini sawa sawa na zina aliyokuwa yuko kwenye ndoa au aliwahi kuoa akaacha kisha akaja kufanya hili kitendo cha ndoa huyo anaitwa asayibu zadi kwa hiyo huyu anapokuwa anafanya kitendo cha ndoa damu yake inakuwa ni halali hata kama ni muislamu damu yake inakuwa halali kumwagwa kivipi tutaweza kuzungumzia wa nafsi bin nafsi na nafsi wa nafsi yai al-qisas wa bin nafsi na nafsi kwa nafsi ikiwa inakusudiwa al-qisas kisasi mtu amemuua mtu mwingine kwa kusudia uadui kwa makusudi kwa kitu ambacho kinaua ghaliban basi na yeye eh, damu yake inakuwa ni halali kwa kusimamishiwa kisasi watariku lidinihi almufariku liljamaa na mwenye kuacha dini yake watariku lidini na mwenye kuacha dini yake almufariqu liljamaa mwenye kufariki na kuacha jamaa mwenye kufariki na kuacha jamaa yani mwenye kufarikiana na jamaa jamaa iko huko akaamua kuiacha akaenda upande mwingine ikiwa naikusudiwa hapa ni yule murtadi yule ambaye amertadi ameiacha dini yake ya Kiislamu na kuingia katika dini zingine ambazo si dini ya Kiislamu huyu damu yake inakuwa ni halali hii hadithi iko katika sahihi mbili sahihi bukhari kadhalika sahihi Muslim iko katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim طيب نعود الى الحديث بالتعليق يقول لا يحل دم امرئ مسلم اي لا يحل قتله اي لا يحل قتله في حلال قوليوا لا يحل قتله في حلال قوليوا لكن اذا لا يحل دم امرئ مسلم muslim ni muislamu wa kiume je muislamu wa kike vipi inafaa kuuliwa la kadhalika la yahillu qatluha yani kama anna almar'a kadhalika la yahillu qatluha كما أن المرأة كذلك لا يحل قتلها كما أن المرأة كذلك لا يحل قتلها كما يلزم mwanamke pia vile vile haifai kuuliwa kwa hiyo kalima muslima e, muslim la mafhuma laha hadi kalima la mafhuma laha haifahamiki kwa vile imetajwa muislamu wa kiume ikawa uh, kinyume chake yani muislamu wa kike ni halali kuuliwa la kama ilipokuwa muislamu wa kiume haifai kuuliwa kadhalika muislamu wa kike haifai kuuliwa illa bi ihda thalatha isipokuwa kwa moja ya vitu vitatu akaanza kusema uh, ah, asayibu zani man huwa sayibu zani huwa alladhi جامع في نكاح صحيح هو الذي جامع في نكاح صحيح هو الذي جامع في نكاح صحيح فإذا زنى بعد ذلك فإذا زنى بعد ذلك فإذا زنى بعد ذلك صار مستحقا للقتل صار مستحقا للقتل كان مستحقا أو صار مستحقا للقتل فسوف تسمى صار مستحقا أو كان مستحقا للقتل atayyibu zan huwa alladhi jamaa fi nikahi sahih ni yule ambaye amefanya tendo la ndoa kwenye ndoa sahihi akafanya tendo la ndoa kwenye ndoa ambayo ni sahihi fa idha zana ba'da dhalika akizini baada ya hapo yani baada ya kuwa tayari ameshafanya tendo la ndoa kwenye ndoa ambayo ni sahihi swara mustahiqan lilqatl anakuwa ni mwenye kustahili kuuliwa kada stahili kuuliwa ويفهم منه أن البكر لا يقتل إذا زنى ويفهم منه أن البكر لا يقتل إذا زنى ويفهم منه أن البكر لا يقتل إذا زنى na inafahamika eh, katika haya maneno anna albikra la yuqal idha zana kwamba hakika bikra hauliwi anapokuwa ni mwenye kuzini bikra yani kusema bikra hapa ya yule ambaye hajawahi kufanya tendo la ndoa kwenye ndoa ambayo ni sahihi inawezekana aliwahi kuzini kabla ya hapo lakini Eh, katika ndoa isiyokuwa sahihi bado katika sheria atakuwa anazingatiwa kuwa yeye ni bikira kwa yeye anapokuwa nadhiri maadamu hicho kitendo cha ndoa hakufanya katika ndoa ambayo ni sahihi yeye hauliwi yeye hukumu yake ni kupigwa fimbo mia moja kupigwa fimbo mia na kuhamishwa mji wake na kupelekwa mji mwingine ambao baina huo mji na huo mji mwingine kuna masafa ya kupunguza swala akakae huko mwaka mzima akae huko mwaka mzima uh, asima ni mwenye ukanga yule yule mji akawa anamuona yule yule alifanya naye udhibiti ikawa matatizo tena baadaye kwa hiyo anahamishwa na kupeleka katika mji mwingine wa mbali kwa hiyo asayibu zan tunamkusudia yule ambaye amefanya tendo la ndoa katika ndoa ambayo ni sahihi huyo akizini baada ya hapo anakuwa ni mwenye kustahili na kustahiki kuuliwa kuuliwa kwake ni vipi wa hukmuhu rajm hukmuhu arrajmu wa hukumu rajm wa hukmuhu arrajim na hukumu yake ni arrajim yani kuuliwa kwake kunakuwa kwa arrajim yani kwa kutupiwa mawe mpaka anakufa kuuliwa kwake anatupiwa mawe anapigwa kwa mawe mpaka anakufa mawe makubwa wanasema sio mawe makubwa ambayo huenda jimbondo mara mbili tu anakuwa tayari mwili kufariki mawe madogo hapana yale yaani mawe ya kati kwa kati kwa atapigwa kwa hiyo mawe mpaka afe mpaka afe sasa huu uzinifu unathibiti vipi yani mpaka mtu ahukumiwe kwamba huyu ni mzinifu inabidi hali yake iwe vipi طيب اكتب ويثبت الزنا ويثبت الزنا ويثبت الزنا اولا بشهاده اربعه رجال بشهاده اربعه رجال بشهادة أربعة رجال بشهادة أربعة رجال أنهم رأوا الذكر أنهم رأوا الذكر في الفرج annahum ra'aw dhakara fil farji wala annahum ra'aw dhakara fil farji wala jambo la kwanza ambalo ushahidi unakuwa uh, unathibiti kwamba huyu mtu mzinifu au zina inakuwa inathibiti ni shahada ya watu wanne wanaume sio wanawake watu wanne wanaume waadilifu ambao wanaridhiwa watu wanne lazima watimie washuhudilie swala hilo la uzinifu tena tukusio kusema kwamba bwana fulani amezini na fulani hapana waseme kabisa kwamba bwana sisi tumeona Zakari ikiwa kwenye farisi tumeona uume ukiwa kwenye uke jambo ambalo liwe ni mauhuma kwenda kuona watu walikuwa wamesimama pamoja halafu akahukumu udhinifu hapana wala huo udhinifu hauthibiti kwa kuona watu wawili yani watu wawili wakaona udhinifu ambao mtu anasimamishiwa haki hauthibiti hivyo kwa hiyo wao wakisema kwamba bana sisi tumeona yani wawili hao wakisema kwamba sisi tumeona ah, zakari fulani ikiwa kwenye eh, farji ya fulani aliyakuwa wenyewe wawili hapo udhinifu kusimamishiwa mtu hadi haujathibiti bado bali hawa waliosema hivyo maadamu idadi ya watu wanne haijafika wao inabidi watandikwe bakora ya kati kwa hata kama wakiwa watatu maadamu wanne hawajafika hata kama wameeleza sura halisi jinsi ilivyo lakini maadamu idadi ya wanne imepungua bado udhilifu wa mtu kufanywa rajmu au kutandika fungu moja haujathibiti bado na ndio maana kudhibiti uzinifu kwa njia hii ya mashahidi wanne ni ngumu bali hata wale waliofanywa rajmu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna ambaye alifanywa rajmi kwa ushahidi wa watu wanne hakuna ambaye alisimamishiwa hadi ya namna hiyo kwa ushahidi wa watu wanne kwa sababu ni kitu kigumu yanaweza kwa kwaje mpaka watu wanne wote washuhudie kitendo kinafanyika bali wala udhirifu au udhibiti kwa njia ya video yani wana mtu ukaona watu wana wanafanya udhirifu ukasema uchukue moving camera hapana haudhibiti kwa njia hiyo yani wale washughuliaji wao wanne na waone kile kitendo kinafanyika na kuelezea ile sifa iwe ni sifa moja yani wasije wenyewe wakawa ni watu wenye kukhtalifiana jambo la pili ambalo uzinifu uh, unakuwa ni wenye kudhibiti al-ikrar al-ikrar al-iqraru kukiri mzinifu kukiri mwenyewe kwamba mimi nimefanya uzinifu akikiri mwenyewe basi wakati huo uzinifu utakuwa umethibiti kukiri na hii ndio uh, njia ambayo ilikuwa imethibiti uzinifu hata wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wale ambao walikuwa wamefanyiwa rajmu walikuwa wanafanyiwa kwa njia hii ya al-iqrar mtu mwenyewe anakiri kwamba mimi nimefanya uzi akili mara ngapi kuna ambao waliosema kwamba akili mara nne nasema mara ya kwanza nimezini upite muda sema mara pili nimezini mara ya tatu asema nimezini mara ya nne asema nimezini kwa nini kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemfundisha mwanamke aliyokuwa amekiri swala la zinaa alimrudisha mara tatu mpaka mara ya nne ndivyo alimwambia kwamba wewe nenda ukienda ukijifungua basi wakati huo utasimamishiwa hadi kwa hiyo ikiwa na maana akikiri mara moja akapotea hawezi kusimamishiwa hadi ye anaweza kusema mara mbili alafu baada ya hapana bwana sikizini wewe unafikiria mawe yako na bora ni nikubii ina ukisema mara mbili alafu baada ya hapana bwana sijazidi basi hukumu ya haki haitosimamishwa kwa haki japo kuna baadhi ya walimu wanasema kwamba kama kusema mara moja basi uzinifu utakuwa unathibiti kwa kile inshallah haya tafsiri yake yatakuja katika Uh, vitabu vinavyosoma vya fiqh hii tukifika katika masala hadi ya azan haya tutazungumzia kwa urefu huko hal azina yathbut bil hamli je udhirifu na thibiti kwa mwanamke kushika ujauzito la udhirifu hauthibiti kwa mwanamke kushika ujauzito yani kuona mwanamke hata kama hajaolewa akiwa ni mjamzito kumhukumu kwamba yeye ni mdhirifu uzilifu hauwezi kudhibiti kwa njia hiyo wala tusalu wala haulizi kwamba wewe nyumba umeipataje haulizi kwa sababu kuna ihtimali nyingi inawezekana alienda hospitalini hata miaka hii akaenda kuchukua mbegu za kiume akapandikiziwa yeye ni haram ya mwanamke yeye kuweza kupandikiziwa mbegu za mwanaume ambaye si halali yake hilo ni haramu lakini kwa hilo je udhinifu na thibiti la japo tena ni haramu lakini vile tuna ihtimali kwamba kama fanywa ikra na mfano wake kwa hiyo sio kama mwanamke anapokuwa ni mwenye kushika ujauzito anahukumiwa moja kwa moja kwamba ni mzinifu wa kusimamishiwa haddi la kumimba mimba si katika vitu ambavyo vinavyothibitisha kwamba fulana ni mzini kwa hiyo hili swala sheria imechukua ihtiyati kubwa kuliko watu wanavyodhania na hiyo onyesha kwamba si jambo jepesi kwa kusema bwana mtu fulani mzinifu ijapokuwa tuseme kwamba watu wakae katika mazingira ya shubha ya kudhaniwa vibaya lakini si jambo lepesi tu la muislamu yeye kutamka na kumsema mwingine kwamba fulani kazini طيب ثم قال والنفس بالنفس اي القتل بالقصاص القتل قصاصا النفس بالنفس اي القتل قصاصا القتل قصاصا kuuliwa kwa hali ya kitasi mtu amemuua mtu mwingine kwa makusudi kabisa basi na yeye inabidi auliwe lakini kabla sijahamia jambo la tatu uktumba yani wa haddu lutiy wa haddu lutiy وحد لوطي فاعلا أو مفعولا وحد لوطي فاعلا أو مفعولا كذلك وحد لوطي فاعلا أو مفعولا كذلك وحد لوطي فاعلا أو مفعولا كذلك نحدي ya mtu mwenye kufanya kitendo cha watu wa Lut yani mwanaume kumuingilia mwanaume mwenzake hadhi huyu mwenye kufanya kitendo hiki fa'ilan au mafula mfanyaji au yule anayefanyiwa fa'ilan au mafula mfanyaji au yule anayefanyiwa kadhalin ni kama mzinifu hadhi yake ni kama mzinifu hadhi yake ni kama mzinifu kama anafanya hivyo na alishawahi kufanya tendo la ndoa katika ndoa sahihi atapigwa kwa mawe mpaka afe ikiwa hajawahi kufanya tendo la ndoa katika ndoa ambayo ni sahihi basi atapigwa fimbo 100 waman zana bibahimati waman zana bibahimatin waman zana bibahimatin uzira waman zana bibahimatin uzira wa qutilatil bahimah عذر وقتلت البهيمه ومن زنى ببهيمه عذر وقتلت البهيمه ويحرم اكلها ومن زنى ببهيمه na mwenye kumuingilia mnyama ومن زنى ببهيمه na mwenye kumuingilia mnyama kufanya uh, lile tendo kwa mnyama uzira atafanywa taadhiri utawekewa adhab uh, isiyokuwa na haddi maalum katika sheria inaitwa ta'zir wa kutna bahima na atauliwa yule mnyama wa kutna bahima na atauliwa yule mnyama wa yahrumu akluha na inakuwa ni haramu yule mnyama kuliwa wa yahrumu akluha na inakuwa ni haramu yule mnyama kuliwa haya yalikuwa ya ziada kuhusiana habari za uh, udhibiti kwa hiyo wanafsi binafsi ay alqatl qisasan na nafsi kwa nafsi ikiwa na maana ya mtu kuuliwa kwa hali ya kisasi haya pia tafsiri yake tutaichukua kiurefu tutakapofika katika uh, masala ya kisasa katika vitabu vya fikri wa qawluhu والتارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه يعني بذلك المرتد يعني بذلك المرتد يعني بذلك المرتد باي نوع من انواع الردة يعني بذلك المرتد باي نوع من انواع الرده يعني بذلك المرتد باي نوع من انواع الرده كنجقصديه اثارك لدينه ني مرتد يولى باي امرياشا دين الاسلام باي نوع من انواع الرده واين يوتي الى كتابه اين ذا الرده واين يوتي الى كتابه za ridda sawa sawa mwenyewe amefanya ikhtiyar ya kuacha dini ya Kiislamu na kwenda katika dini zingine itakuwa uh, ni halali ya kumwaga damu yake au kafanya kitu halafu akahukumiwa kwamba kwa hiki kitu ume umekufuru المفارق للجماعه مقصود yake hapa hadha atfu bayan hadha atfu bayan هذا عقد بيان يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها hapo aliposema almufariqu liljamaa hadha atfu bayan hii ni atfu ya yani uh, almufariqu liljamaa imewekwa baada ya athari kulidini haina maana kwamba almufariqu liljamaa ina maana nyingine hapana bali imewekwa kwa ajili ya kubainisha hilo hilo ambalo limepita yani anna tarika lidinihi anachokusudia ni kwamba yule mwenye kuacha dini yake mufariqun liljamaa ni mwenye kufariki jamaa ni mwenye kufarikiana na jamaa yani mtu anapokuwa yake dini yake anakuwa ni mwenye kufariki yani mwenye kuacha jamaa kufariki sio kufala na kusudia kuacha jamaa farijun anha anakuwa ni mwenye kutoka kwenye hiyo jamaa kwa yule ambaye anaacha dini yake anakuwa ni mwenye kuiacha jamaa yule ambaye anakuwa anaritaj anakuwa ni mtu ambaye ni mwenye kutoka kwenye jamaa ya dini ya Kiislamu kwa hiyo huyu pia damu yake inakuwa ni halali kwa nini eh, sababu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man badala dinahu faqtuluhu mwenye kubadili dini yake muweni yule ambaye akiacha dini yake ya Kiislamu akaenda kwenye dini nyingine basi muwe lakini haya yote hayafanyiki isipokuwa mpaka kuwepo na kiongozi wa Kiislamu ambaye anaongoza dola ya Kiislamu haiwezi kufanyika mpaka dola iwe ni ya Kiislamu ambayo inaongozwa na kiongozi ambaye ni Muislamu sio kwamba wewe sasa hivi haya yatokee alafu uh, uanze watu kuwafanyia haya yanayosema wao tokoni nitakuja utakuwa unaleta fujo bali lazima haya yafanyike chini ya uh, kiongozi wa dola ya Kiislamu lazima je wale ambao ni halali damu zao kumwagwa ni hawa tu au kuna wengine اكتب ما يلي ذكر الحافظ ابن رجب ذكر الحافظ ابن حتى ابن رجب ذكر الحافظ ابن رجب قتل جماعه قتل جماعه غير من ذكر في الحديث ذكر الحافظ ابن رجب قتل جماعه غير من ذكر في الحديث ذكر الحافظ بن رجب قتل جماعة غير من ذكر في الحديث ametaja al-Hafidh Ibn Rajab katika Jami' al-Ulum wal-Hikam wakati anasherehesha hii hadithi kundi la watu ambao ni halali vile vile kuuliwa ambao sio wale ambao wametajwa katika hadithi katika kile kitabu kataja kwa tafsiri kataja kwa tafsiri kila akisema kadha analeta na dalili yake na kama kuna khilafu anakuwa na ashiria lakini tutawataja kwa ufupi kama ambavyo uh, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad yeye amewataja kwa ufupi وهم وهم <clears throat> ناوني القتل في اللواط القتل في اللواط kuuliwa kwenye liwati ambao tumetoa ishara wakati tunazungumzia habari za mzinifu alkatilu fi riwat kuuliwa katika liwat mtu akawa anamwingilia mwanaume mwenzake basi huyo anauliwa kwa sababu tunasema hukumu yake inakuwa ni kama hukumu ya mzinifu ومن اتى ذات محرم ومن اتى ذات محرم ومن اتى dhata mahrami na mwenye kumwendea maharimu wake waman ata dhata mahrimi mahrami na mwenye kumwendea maharimu wake yani mtu yeye ni haram kumwingilia maharimu wake yani kumwingilia yule ambaye ni haramu yeye kumuoa akaenda kumwingilia yeye anauliwa hata kama alikuwa hajafanya tendo la ndoa kwenye ndoa ambayo ni sahihi maadamu ameenda kumwingilia maharimu wake ambaye yeye ni haramu kumuoa basi hukumu yake yeye ni kuuliwa hata kama akiwa ni sayyid au akiwa ni bikra maadamu ameenda kufanya hiki kitendo kwa mtu ambaye sheria inamkataza kwenda kufanya naye kitendo cha ndoa bali hairuhusiwi yeye kumwoa basi atakuwa ni mwenye kuuliwa watani na mchao wasahiru na mchao nadhani wakati tunasoma kitabu cha tauhid kuhusiana mambo ya uchawi tulisema kwamba hukumu ya mchawi ni kupigwa na upanga hukumu ya mchawi ni kupigwa na upanga kwa asahir mchawi eh kama tumetia kwamba ni mchawi basi hukumu yake ni kuuliwa kule kwenye hicho kitabu Ibn Rajab rahimahullah pia kamtaja ambao sisi tumeashiria lakini sisi tukasema uzira lakini Ibn Rajab yeye kamtia katika watu ambao waneuliwa waman wakaa ala bahimati waman waqaa ala bahimatin waman wakaa ala bahimatin na mtu ambaye atakayemwingilia mnyama waman waqa'a ala bahimatin na yule atakayemwingilia mnyama waman waqa'a ala bahima na yule atakayemwingilia mnyama siku tumesema udhira na hii moja katika kauli za wana watu wote lakini ibn rajab katika jami la ulumi wal hikam ya anasema na yule ambaye atakayemwingilia mnyama basi anakuwa ni mwenye kuuliwa waman taraka salat ni mwenye kuacha swala waman taraka salata na mwenye kuacha swala waman taraka salata na mwenye kuacha swala yule ambaye anaacha swala inabidi auliwe wakati tunasoma wamdatu talib tulikuwa tumezungumzia habari ya hukumu ya mwenye kuacha swala hukumu ya mwenye kuacha swala tukasema kwamba uh, ataamrishwa kuswali ataamrishwa kuswali <coughs> akiwa musirra kwenye swala la kuacha swala mpaka muda ukadhikika wa pili baada ya ule muda ambao ameamrishwa kuswali na aliyefanya hivyo ni kiongozi wa dini ya Kiislamu au naibu wake basi wakati huo anakuwa anastahili kuuliwa katika madhhab wanasema nauliwa aliyakuwa ni murtad kwa sababu kwa mtu kuacha swala katika madhhab inahesabiwa kwamba yeye anakuwa murtad ameritad ama kwa imamu Shafi na imamu Malik wao wanasema kwamba anauliwa haddan atakuwa ni mwenye kuuliwa kwa sababu ya haddi na si kwa sababu ya kutoa katika dini ya Kiislamu anauliwa kwa sababu ya hadhi kwa kile kitendo chake cha kuacha swala lakini wao hawamhukumu kuwa ni kafiri Hanabi wao wanasema anakuwa ni kafiri na kule kuuliwa na kuuliwa anauliwa kwa sababu yeye ameiacha dini amekuwa kafiri Imam Shafi Imam Malik wao wanasema kwamba anastahili kuuliwa lakini haddan si kwa sababu ya ukafiri ama al-Imam Abu Hanifa anasema yu'azzab yanafanywa taziri bali anafungwa yani baada ya kufanywa taziri akiendelea kutokuswali basi atafungwa jela mpaka aswali asiposwali basi afie huko kujela ni yaani swala swala swala swala ili watu walifanya mchezo maksudi tu lakini habari yake ni nzito anasema kwamba yukba hata yusali anafungwa mpaka aswali والا ان يموت فيه fi kinyume na hivyo atakao jela mpaka afe ما maadamu kuswali ataki طيب وشارب الخمر في المره الرابعه وشارب الخمر في المره الرابعه وشارب الخمر في المره الرابعه washaribu al-khamri fil marrati ar-rabi'a na mwenye kunywa pombe mara ya nne washaribu al-khamri fil marrati ar-rabi'a na kunywa na mwenye kunywa pombe mara ya nne yani mara ya kwanza amekunywa mchana akatandikwa bakora tutafika tofika katika kitabu cha hududi mambo ya walevi na mfano wake tutakuja kuzungumzia huko mara ya pili mara ya tatu akinywa mara ya nne basi anauliwa maana khilafu baina ya ulama pamoja na khilafu baina ya watu wa elimu kuna khilafu baina ya watu wa elimu kwamba wengine wanasema anauliwa na wengine wanasema hauliwi والسارق في المره الخامسه والسارق في المره الخامسه والسارق في المره الخامسه wasariku fil marrati al-khamisa na mwenye kuiba mara ya tatu wasariku fil marrati al-khamisa na mwenye kuiba mara ya tatu hiyo mara ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tatu so mara ya kwanza nasema inabidi apate kiganja cha mkono kaiba tena mguu kaiba tena kiganja cha mkono mwingine taiba tena mguu mwingine hapo akiiba basi kinachofuata ni kuli wakati al-akhir min al-khalifatayn wakati al-akhir min al-khalifatayn al-mubay'u المبايع له وقتل الآخر من الخليفتين المبايع لهما وقتل الآخر من الخليفتين المبايع لهما وقتل الآخر من الخليفتين المبايع لهما نا كموا wa mwisho katika makhalifa wawili wakati ulaati na kumuua wa mwisho minal khalifateni katika makhalifa wawili almubaya ilahuma ambao umefanywa bai yani kuna aliyotangulia kufanywa bai akaja mwingine naye leo yafanye kufanywa bai huu wa mwisho inabidi auliwe katika wale makhalifa wawili wa mwisho inabidi afanyeje auliwe haya yanafahamika sana katika somo la siasa sheria siasa ya sheria waman shahara silaha waman shahara silaha ومن شهر السلاح ومن شهر السلاح na yule mwenye kutoa silaha sehemu yake kwa ajili ya kudhuru waislamu man shahara silaha na yule mwenye kutoa silaha sehemu yake inayohifadhiwa kwa ajili ya kudhuru waislamu huyu pia anabidi auliwe kwa ndio maana hata wale ambao wanaikuwa wanalipua eh, watu wengine waislamu na mfano wake yani wale ambao wanaifanya yale matendo ya kigaidi wale kama ilivyokuwa mamlaka za Arabia Saudia wanapokuwa na shiko wanakuwa na wanakuwa na uliwa kwa nini kwa sababu wametoa silaha sehemu yake kwa ajili ya kudhuru wengine kadhalika kuna swala la alhiraba yule ambaye anayetoka akaingia katika barabara ambazo waislamu wanapita na kuoa watu na kupora mali kama majambazi ambao wanaoa watu na kupora mali kile kitendo chao ambacho wanachokifanya ni kana kuna mwingine na kutisha watu ile inaitwa al-ihram inaitwa al-ihram kwa hiyo mtu anapokuwa uh, ameua basi anakuwa ni mwenye kuuliwa na kama itakuwa ameua na kuchukua mali atakapokuwa ameshikwa basi atauliwa alafu baadaye na kusulubiwa atauliwa na kusulubiwa kwa swala kutoa silaha kwa waislamu ni jambo halifai jambo halifai sawa halifai والجاسوس المسلم والجاسوس المسلم اذا تجسس للكفار على المسلمين والجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين والجاسوس المسلم والجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين والجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين والجاسوس المسلم لجاسوسي ambaye ni Muislamu jasus ambaye ni Muislamu idha tajassasa lil kuffar atakapofanya ujasusi kwa ajili ya wa, kwa ajili ya makafiri yani yeye ni Muislamu lakini akawa jasusi kwa ajili ya makafiri ala muslimina juu ya Uislamu yeye Muislamu lakini akawa ni jasusi kwa ajili ya makafiri akawa upande wa makafiri dhidi ya uislamu kwa ule ujasusi wake ukawa sababu wende makafiri kujua mbinu za waislamu na mfano wake basi jasusi huyu anakuwa na stahili kuuliwa kwa hiyo hawa Ibn Rajab rahimahullah amewataja kwa tafsiri katika Jami' al-Ulum wal-Hikam lakini hapa tumewataja kwa ufupi kama vile ambavyo Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad kawataja kwa ufupi kwa hiyo hawa wanakuwa wanauliwa hata kama hawataji hawajatajwa katika hii hadithi ambayo tuko nayo lakini wametajwa katika hadithi zingine lakini haya yote haya hayafanyi isipokuwa chini ya imamu wa Kiislamu au naibu wake yote haya watu wameeleza hayafanyi isipokuwa chini ya imamu wa Kiislamu chini ya kiongozi wa Kiislamu au naibu wake hakika hadithi na mhubiri japokuwa ni fupi ah, kwa hiyo kwa hizo taarifa ambazo tumezileta basi zinatosha zinatosha na kwa leo tutakuwa tumechukua hiyo hadithi moja Allah subhanahu wa ta'ala kutufikisha tuendelee na hadithi inayofuata wiki ijayo insha Allah taala